Eta, behar da ere, uste dut peio eta ez dira, ez dira bere oberena izan. Lehen tantoan eh, esan ginen sartuko eta mugu bat behar ginen e, eh, e, eh, eman oaltetik e, eta hori gauza eto gira lehen hor plantean margarean eta e, e, erakusteko bizkat hor gire da. Badakigu ongi isakatzen zuela, baina guk ere ba, badakigu, badakigu eramatea eta uste dut hor hor eh, eh, hor eh, egin dugu haintzin ahondi bat uh, finala honetan ziren mesu bat elantzitsi bai. dugu eta eta hori bukaera arte jada ez dugu dena ongi egin baina uh, ara uh, eta bai. eta ola, kompasitate pixka bat kantxaren osoan eta hori zen gakoa